Basteburu honi begira jarriko gara gaur eta gaur bastidan geratu nahiko genuke ba, izango baitugu. Aste bukera on bat, bai ostiral eta baita larun batean ere e, primaderan izeneko ekimena iraganen baita. Eta ekimena honen inguruan mintzatu nahi genuenez, maite garra gomidatu dugu gurera, kaixo gunon? Atxalde hon. Esan dut, aste buru, aste bukera, esan da, Bai primaderan e, ekitaldi hori iraganen da hortzial eta larun bat eh, egun osoan eta larun bat atxean. Bi itzordu fuerte, edo bi itzordu azkar, jarri dituzu egutegian urtean zehar, klarentza eh, elkartetik, eta errango genuke pixka bat e, kultur e, ikusle izatetik at eta patrimonioa kontutan hartuta herritarrak parte hartzaile bilakatzen dituzuela zuen ba, ekimen hauetan? E, bai, hori, hori da hori egin nahi dugu. Uh, jakin behar da urte osoan uh, artistak uh, dinarazten ditugula egirat, basti bastidarat, komitatzen ditugu, egonaldiak egiten dituzte. Eta um, gauza guzi horien erakusteko, bi denboraldi azkar bat ditugu, badugu bat uh, lahazkenean, lahazkenean daitzen dena, hori beti buk, uh, gertatuko da iraileko azken asteburuan, buruan, Eta badugu beste bat, uh, primaderan gertatzen dena. Beraz, ahoten, uh, eh, berant uh, gertatzen da, prim, primadera bezala, primadera ez baita oinu arribatua uh, eskualegira. Eta um, bi gertakari horiak dituzte bi funtzioa junt uh, desberdin, gauzen erakusteko bi, bi manera dira. Beraz, uh, lahazkenean uh, uh, fabrikatzen ari diren uh, ikusgarriak eh, erakusten dira eh, publikoari, hmm. eta erriko publikoa edo, edo lujaldeko uh, diendea zinez parte hartzaila da. Aldiz, uh, primaderan, uh, sortzen ari diren gauzak erakusten dira. Beraz, gehiago... Uh, artisten arteko elkarretaratzeak dira, meztira baitez pada gauza parte hartzaileak. Mhm. Hori da bi bien arteko uh, desberdintasuna. Beraz, aste bukaera hontan ikusiko duguna da elkar gurutzatze bat. Bai, eh? elkar gurutzatze bat, bai. Aha. Beraz, eh, hor gomitatu ditugu, uh, zinez uh, bizik urrundik uh, eta eldu diren, uh, urrundik eldu diren artistak, ez dira bat ere eta guk uh, proposatzen dieguna, da ebe taula gainean lehen uh, elkar, elkarretaratze bat provokatzen, provokatzen dugu, eta eta ikustea ze gertatzen den artista horien artean. Beraz, eh, bo, elkarretaratzea ez da hor gertatuko zinez, baitu ze biegu nahintzin uh, eh, ala ezagutzeko, gauzen entzatzeko, baina uh, eh, bie, biegun ez da anitz uh, ez, ez, ezagutzen, beraz, ahunt, uh, emaitzak uh, sorpresak izanen dira. Lekuak ere importantzia du? Uh, gero, euria, euria jaiten dute, beraz, Pentsat, pentsatzen ginuen, uh, adibidez, eh, ikusgarri bat emaitea posta gibelean, zenta ikusgarri bat lotua da gu, gutuneri uh, idazkerari, beraz, uh, pentsatzen ginuen untsa eritaikela hori, adibidez, liburutegian edo posta inguruan emaitea, baina uh, arotxarra erraiten dutenez, hori erigira pixka bat dena jamoldatzen, eta ikusgarri gelan, uh, inezade gelan dena eginen da. Beraz, aurtentze zerenako artistak eh, elkartuko dituzu, nortzuk izango ditugu? Beraz, hasten gira, ehm, eh, ortsiaratxean, eldu dira bi, bi gizon, ehm, bai pentsalariak dira, bai dira goguetetan, bat da Bernard Luba, eh, musikaria da, eldu da uzestetik, eh, gaskoinan dena, borda eta bestea deitzen da tonika zalonga, ditenda da pinatik, kortsika Eta horier eh, proposatzen diegu um, gaualdi ahunt ideki bat, uh, eh, eskoak ahunt libro dituzte, uh, justugu keman diegu uh, esaldi bat bizi giren tokikoak gira. Eta mm, hortik abiatuz, eramenen gaituzte nahi duten tokira. Eta espero dut segituko ditugula. Beraz, uh, pentsu dugu uh, Bernarek pianoa dioko duela, tonik marrasten alko du, izanen da materiala marrasteko, beraz, hala, eh, ahunti daikia da. Performantzia ezberdinak, eh, margolana aipatu duzu, pianoa, musika, eta disiplina ezberdinak izango dute leku ere, e, eh, dantzaldiak ere proposatuko dituzue, eta erakusketak ere izango baitira? bai, beraz, larun batean, e, eguna asiko da amrak izanen da um, bat, bada... Eh, Gaskoin elkarte bat eh, bastidan, eta horrek egiten ituzte bilketak jenden gana joiten dira eta uh, galderak pausatzen. Elkarte hori deitzen da Memoir Vivant eta egin dute bilketa bat bastidako pester buruz. Eta iruditan eginen dute maitza hori, beraz amarrak terditan. Gero biak terditan izanen da gutun uh, erakusketa bat. Eta hor, eh, izanen dira liburuak irakurtzeko, idazten alko da, testuak erraiten eh, alko dira. Beraz berriz, eh, atxalde um, aski idekia, jendeak ezagutzen alko dira, izanen da toki goxo bat jartzeko, kafe baten hartzeko. Parte hartzailea. Bai. Arrunt atxalde parte hartzailea. Eta bostetan, ukanen dugu konzertu bat, performantzia konzertu bat. Hor gomitatu, dit, itugu bi musikari, heldu dira Bretainatik, galo aldetik gehiago, ez dira Bretainak. Horiak dira uh, Sylvain Giro eta Erwan Martineri, osatzen dute leza Les bikotea. Eta mm, horien parean emaiten dugu Jokin Irungarai, beraz eskualeriko musikaria eta kondalaria eta uh, lan eginen dute eh, gutunen, eh, gutunen inguruan eta uh, erraiten, denaren inguruan, gutunek buruz. Hala, beraz, uh, konzertu hori bostetan da larun bat atxaldean. Eta segitzeko, uh, atxean beste uh, topaketa bat uh, uh, proposatzen dugu. Uh, Lagrimaz azulez, iruk, uh, flamenko irukotea, eta Antonio Placer Galiziako kantaria uh, eh, elkarretaratuko dira. Eta uh, eh, bebien arteko uh, eh, unibertsu amankun bat uh, dute eta kontzertu bat emanen dute. Mhm. Eta bukatzeko izanen da gaskoin dantzaldi bat. Eta berdin, ango bi bi figura handi uh, topatuko dira uh, e, esena gainan. Beraz dira boduen kusiak, e, proposatzen dute balbrut daitzen dutena. Artus, uh, familia artus taldekoak dira, bi uh, talde hortako bi, musikari. Eta parean, uh, izanen dugu Andre Merviel uh, uh, kantaria. Mm Erritarrak urbiltzen dira gehien bat, zer aurre ikusten duzu, eh? Uste dut, eh, bian eh, izanen dira egitajak eta inguruko, inguruko jendeak ere. Zenta, eh, bizki konten dira, zenta jendeak kuriosa atxemaiten dugu aurten. Zenta, programa aski berant da eta ukan ditugu aspalditik galderak, bon, beze gertatzen da primadera untan, zer da programa, nor heldu da. Beraz, aski konten gira horri buruz. Zenbagaren urtea da? Antolatzen zuela? Ebe eh lehen urtea, zenta elkartea uh, duela urte bat sortu da. Uh, den urteko martxuan sortu zen, beraz uh, justu gure bigarren ekitaldi handia da. Eta ez gira ingezki haintzinatzen. <laughs> Eta e, klarentza elkarteari buruz justuki, e, kontatuko diguzu zein den elkarte honen berezitasuna badelako berezia, ez da, oiko kultur elkarte bat ez da? Eh, beraz, klarentza elkartea du, sortu da duela urte bat, eta mm, bere buru, dela, da mm, bastidaren eh, eh, ondare materiala eta imateriala argitan ezartzea. Beraz, uh, ondare materiala da ikusten dena, unkitzen aldena, Janai baita etxe, etxe edekak, plaza, hori argida denentzat, hori atxiki behar dela. Baina guk pentsatzen dugu, bad, badela beste ondare bat atxikitzeko, da guk bako txaren baitan dugun eh, ondarea. Eta hori eh, batzutan eskapatzen da, ez dugu atxikitzen, e, eta hori da gure gure helburua. Guk eh, gure baitan dugun arte, behar da parte nimin hori, ebe arkitan ezartzea, atxikitzea eta, eta beste erakustea. Bi, itzordu azkar, beraz, urtean zehar, larrazkenean, izan zen lehen itzordu antolatu zenutena, e, zer nolako gehiroa sortu zen? Pozik izan zarete maitzarekin? E, eh, bai, biziki, biziki pozik. Eta eh, pixka bat ahitu, ahitu gira eh, izan den jendearekin, ez ginuen bat ere uste olako jende, jendea bilduko zela. Beraz, bai, biziki bilan positiboa atera dugu, ebe horokorki. E, eta bai, biziki kontent, kontent uh, ginen segitzeko. Ba, orain edo nola eh, primaderan izango dugu, ostiral eta larun batez, izango da zer ikusia, eta eman dituzun itzordu horiek ikus gai du ez, entzule orok interesa balin badu, jakin dezan, baduzola webgune bat ere. Bai, beraz, uh, informazio guzi hori, uh, atxemaiten alduzue gure webgunean, da ubebikoitzairualdiz.clarenza zerekin.org. Uh, eta tokiak uh, erreserbatzen aldira intzinetik eh, eta deitzen algaitu zue edo idazten aldu zue uh, eh, problemari gabe hor gira. Mhm. E, lekuak erresparatzen dira itzordu batzuentzat bakarrik edo? Uh, beraz, behar dira bi gauza pagatuz direnak. Uh, atxaldeko kontzertua, bostontako kontzertua hori pagatuz da. Eta arratseko kontzertua ere behatziontakoa pagatuz da. Ba, informazio nahi duen orogiak indezan, eh? E, eh, bai. webgun ere bortara joan, horre eh, ikusiko ditu kontaktu guztiak, nun batu, eta ara, ba, guztionekin gelditzen gara, mila esker, una izan da, mila esker zuri. Autobusaren zai Oinak bustitak Etxe bat balulez Familia bat Emeretzi urte Semaforo bat Putzua korrituz Argiu merkatutik Presaka doa Poltsan botila bat Zaparra da Elduleku barik parke batean Zerua aterki Zulatu bat da Blaik What the end. alea. Ahitik azia, azitik bia, edota eta atxezatx elkahi bizitza emanez, heldu den ikainaren edo garagahiaren zortzian, atxeko zazpitaritan, irungo jaso museoan, senpereko atxe maileden austin zamora euskal zain horrezkoak, bere ahezitaldi poetikoa eskainiko digu. Atxaren olehki bustiak denok maitasunez blaitu gaitezen. Bainara maiaren, gonbidapen entzun duzue, oiaso museoan izango duguna, ostira luntan, irunen arratseko zazpi terdietan. 2018-ko atxaren olerki bustiak aurkeztuko ondizkigu, Austin Zamorak. Austin Zamora irunen izanen baita, bideo, proiektzio poetikoa eskeni eta aurkezpena eginen duelarik nola ez. Bairungo euskaltegiak antolaturik, Irungo aekak itzordua emana da, ostira lontarako. Marra, marra marratua izateaz, asperturik zegoen. Hain xuxena, hain jakina, hain ezusteri gabea. Berak, borobila izan nahi zuen. Hoxe zuen amets. Alako batean, marrak angelu batekin topo egin zuen. Tark erakutsi zion, erditik tolestuta angelu bilaka zitekeela. Alare, angelu izateaz denbora laburrean nekatu zen. Ta triangelu baten gana joatea erabaki zuen. Antxe ikasi zuen, triangelu izateak abantaila ondioak zituela. Soinu ederrak sortuz, orkestran parte hartzen al zuen. Denbora txobat pasatuta ordea, mm, etzegoen sobera konforme, bere triangelu formarekin. Talaukiari laukiari bisita egiteko gomendioa eman zioten. Atik, laukiaren asmo honeko aholkuak ez ziren marra borobiltzeko aski izan. Ia etxiturik, etxerako bueltan zetorrela, laranja batekin topo egin zuen. Ari da eman, tara, borobil bihurtu zen. Aspalditik amesten zuen moduan. Dena den, laranjarekin egonta gero, izar bat ere aurkitu zuen bidean. Ordu txe hartu zen, zein zoragarria zen marra marratua izatea. Talaxe pensatu zuen. Nahi dudana izan naiteke. Dena, neure baitan baitago. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nere aletik, besterik ez, bihar arte izan ongi, aio. Ez takitze pasaiken dan azken aldi ontan jentia zidala tantzaiken sarritana. Zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuento generaleana Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, atikoa gantzi ere zuzenean paella jango zutela Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontulatu gabiak Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampaina ospaturik Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zerua du estaltzen Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, zarri zarri zarri zarri zarri zarri askatu Zarri, zarri, biba doaz, zarri, zarri, zarri, hankak gabea. Zarri, zarri, zarri, bafletatik kriston martxalabik. Zarri, zarri, zarri, zarri, biba doaz, zarri, zarri, zarri, ospak Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, pamfletati, divago. Akotxak be sekretia badu. Bekusegia. Ozan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zue? Zinema zitze egiten maraiz! ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bost, sei, zazki, zortzi, behar zi, amabi, denan helburua ez da izaita bost klon, edo bost antzeriztzen ez perfektuak Bada Badan hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.